Me... mandou embora da tua vida. Terminou comigo por mensagem. 24 horas tu me liga com saudade da minha língua querendo matar vontade. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem acabou amor que seja eterna sacanagem Pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando bem Se acabou amor que seja eterna sacanagem Você meteu o pé tão decidida Fiquei curtindo a brisa mó suave Bate a bad e corre pras amigas Mas quando você quer ligue na minha porta que tu bater que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna sacanagem Que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade sacanagem. Me mandou embora da tua vida. Terminou comigo por mensagem. 24 horas, não me liga com saudade da minha língua querida. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor, que seja eterna sacanagem. Que pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade. Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem. Se acabou o amor, que seja eterna sacanagem. Vai sentando vai certo, oi senta tá pra matar a saudade, vai certo, vai certo, oi do jeitinho que tu sabe, vai certo, vai certo, oi senta tá pra matar a saudade. Oi senta, tá, senta, vai, vai senta, vai senta, oi senta pra matar a saudade, vai senta, vai senta, oi do jeitinho que tu sabe, vai senta, vai senta, oi senta pra matar a saudade. JP que quer é o Kevinho, Kevinho JP que é quer. É Não preciso nem falar, né? Tá bom, vou falar beatmaker, viu? Sentado, sentando, sentando, bebê Se acabou amor ter eterna tá sacanagem Explodiu, bebê